kerana membenci akan maksiat belajar yang boleh meninggalkan maksiat belajar yang boleh berkawal lapan saja aku belajar untuk bertawab dari maksiat dari aku nak berhenti dah sembilan saja aku belajar kerana benci akan dunia yang haram dan yang halal lebih-lebih jadi tiap-tiap kali kita belajar niatan salah satu daripada ini. Contohnya kita belajar mengambil ini nampak dulu, ya. maka datangkan satu niat. Contohnya tadi aku belajar agama dengan tuan guru lebih kasih kerana untuk mentaati Allah. InsyaAllah kita berjaya menjadi hamba Allah yang beri rohan kepada Allah. Nanti kita mempersilakan anak-anak Muhammad Rizal untuk memberikan surga riba dan satu-satunya daripada keluarga saya yang sudah beri lepas memimpin, menunjuk kepada orang lain dengan yang saya gembira lagi ada isteri saya yang sudah diberi peluang menjawab bahawa iaitu uh, Ustaz Muhammad Ali dan juga Ali Ali Dianya Abu Jaifah ini meneruskan kebutuhan keagamaan di mana daya itu mudah-mudah macam kita mahu ahli itu mencapai kata-kata dia baik dia kata saya dalam masa itu kata lagi itu berfikir berhubung dengan diri dan itu yang lain-lain tapi saya dapat lihat anak cucu saya mudah-mudah sudah diberi kata sebab kita dengar dia berkata satu cara ditaklim dengan cakap dengan istri, dengan kecil kalau saya dulu ya. ah, saya ada istri, dia tunggu semua satu cakap, dia mana itu dapat dapat yang lain tetapi anak saya dan juga itu yang mama ini kedapatan, dia muda-muda sudah diletak oleh Allah dalam bersahabat dengan kita riwayatlar narasinya tidak ada sesuatu untuk itu undang-undang tetapi saya sangat gembira sangat suka ini ya, di mana Allah menganugerahkan ya, yang untuk saya perkirakan nak lima orang jam untuk sampai memberikan kuliah ringkas nak pedalinya saja sebab pada malam ini saya sangat gembira di mana jemaah yang jauh dari Zuhur, yang jauh dari tempat lain, selam dan sebagainya ada hadir yang juga daripada Pati eh, Putri, daripada Kepung, daripada Bang Surya dan macam-macam ramai yang hadir jadi kebanyakan penuntut yang hadir pada malam ini adalah daripada uh, Darul Kulung, Kulung Neng dalam tanda anak-anak di sana Yo, ya, anak ada eh, latihan untuk menguasai masalah dengan ilmu nahu dan barok yang dipimpin di sekitar 11 bulan untuk menyambung pelajaran ke Mesir, Yaman, Syria dan lain-lain tempat lagi yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian kalau tentu anak angkat anak-anak mempelajari uh, menghafal Al-Quran, antara kepada kami di Patriot Saya dapat ini itu Berdua Berdua Ada seorang yang memiliki Yang saya Saya sama seronok memang Memiliki saya Jadi pada masalah anda ah, Dua tempat Insya Allah dapat kita dan murid-murid kesalahan juga yang berjaya akan dihantar ke Syria, dihantar ke Yaman, dan hantar kita berada di dalam Al-Fadar yang meningkat Supaya kita dapat menikmati jamuan Maulid Rasul Bagi orang kita pada sini Tentu Tentu pun Bagi kita kita Kita nak Maulid Rasul Malah Ambil tu minum saya Itu Tapi kata Kita tak minum Makan Kita tak minum Tidak boleh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik kepada kami. Allah taala dan kuasa kita sama dengan berbagai rahmat dan berbagai Dan ini juga satu syafaat. Selain kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita syafaat dari syafaat daripada ulama. besok apabila kita ditanya apakah kau nak duduk dengan ulama ulama yang mukhlisin ulama yang mutawatiin ulama yang terdekat al ulama warasatul anbiya ulama ini ulama mutawatiin ulama yang berjaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ulama yang menjadi ikhlas akidah kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada daripada uluhiyah dan rububiyah maka wajah wajah ini ikhlas lillah sebab itu kita lihat bahawa kita beruntung pada malam ini dan kita dapat sama dengan Allah yang Yang akan yang ikhlas bila Yang mutawak ni Kita jalan dengan Seorang ulama mengatakan aku ni Tapi pada malam ini kita dengar Seorang ulama mengatakan bahawa diri kita itu bodoh Tuan Guru lebih paksa menyatakan saya yang tak tahu Mula mengaji umur 40 tahun Dikira waktu mengaji dia 7 bulan Maka di sini lah Yang kita lihat Akan mentamat ulama Kursa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ulama Kursa Saya tak tahu apa yang tuan-tuan tapi apa yang daripada yang saya dengar Neraka itu juga Dapat dikupas oleh berbahagia suatu Nah dengan kar Arti kamu Diakrafkan mereka daripada masalah Nafu dan Tawaf Maka dengan ilmu yang kita lihat Bukan orang lain yang boleh mengupaskan masalah tetapi dengan sifat mutawakkil ini yang membuatkan lubuk ataupun kata-kata itu terkeluar yang menyatakan bahawa aku ini jari inilah yang dikatakan punya ulama Syekhuddin Nasir Ibnu Muhammad Said Al-Mas'ud yang menyatakan di dalam kitabnya bahawa awal jenis itu adalah putih dan akhirnya itu adalah buruk. Maka inilah ulama. Jika kamu ingin mengenal ulama, maka ulama itu awal itu jahil dan akhirnya juga jahil. Kenapa tak ulama itu sedemikian? Dan awalnya itu daripada dia tidak tahu, kepada dia menjadi tahu. Dan ilmu itu adalah mulia daripada Allah SWT dengan beberapa jalan dan wasilah. Ada ilmu yang dikurniakan dengan wasilah telaga. Ada ilmu yang dikurniakan dengan wasilah sedemak. Ada ilmu itu dikurniakan dengan wasilah tafakur. Maka kalau kita lihat bagaimana berlakunya kepada Ibn Hajar. Ibn Hajar. Dia belajar sekian nama tapi dia tidak dapat memahami akal ilmu. Tetapi dengan hikmah, dengan wasilah tafakur itu, dengan berkah tafakur itu. Maka Ibn Ahjah melihat batu yang telah dititis oleh air sehingga sehingga Ibn Ahjah menyatakan jika air yang lembut ini dapat melekutkan batu yang keras. Sebabkan hati aku ini sekeras daripada batu. Maka terbuka ilmu yang telah dia tuntut selama 40 tahun yang dulu selama 40 tahun ilmu itu tidak dibahas oleh Ibn Hajar tetapi dengan berkat tapaku itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ibn Hajar agar ilmu yang telah disimpan di dalam perbendaharaan maka ada jalan-jalan hikmah kadang-kadang kita lihat sejarah ulama ini ke tidak banyak mengadu. Tetapi banyak dengan hikmat, dengan masyair, dengan hikmat lah, Maka wasilah, dia terbuka dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dia menjadi ulama. Maka ilmu ini berbagai jalan. Ada dengan jalan jalan, Ada dengan jalan khidmat itu sendiri ada dengan berbagai-bagai masalah tetapi yang paling penting sekali maka hendaklah kita berpegang ilmu itu adalah bunyi Allah Subhanahu wa dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba yang dia takdir dan dia beri walaupun kita duduk di satu tempat yang penuh dengan mutiara ilmu tetapi tidak tidak mungkin kita akan mendapat ilmu itu tidak wajib kita mendapat ilmu itu Melainkan dengan ketentuan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang dinasihatkan oleh Tuhan Guru kita dalam masalah ramai orang yang syirik Dalam masalah rumumiyah Dalam masalah rumumiyah Dalam masalah rumumiyah yang keenam Iaitu untuk baik dan untuk jahat Allah beriman dengan Allah Al-Quran mana hebat Ya Allah sama Tetapi dalam masalah Mabak dan Mabak Allah Ramai orang yang dari daripada Akhidah Ahli Sunnah wa Jamaah Muslimin Musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala pada malam ini saya tidak mahu memanjangkan sesiapa ataupun kata-kata saya kerana saya tak segan sedikit dengan suara kita pada malam ini dengan lebih fasih. Semuanya saya ingin mengungkap kepada daripada Malik Maudu Rasul yang kita sambut pada malam ini Saya nak ajak tuan kembali kepada zaman Rasul itu masih ini Saya nak bawa tuan Zaman Rasul itu masih hidup Saya nak bawa tuan kita melihat akan zaman ataupun waktu Rasulullah itu bagaimana dia berada di Makkah dan bagaimana dia berada di Madinah bagaimana kekasihnya sahabat saya nak harap tentuan tentang masalah hukum Rasul saya nak harap tentuan dalam masalah kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat waktu Rasulullah di Mekah, kita lihat seorang daripada muslimun yang bernama Abu Bakar. Mari tuan-tuan kita naik kepada buah tu. Kita panjat buah tu itu daripada kaki bukitnya. Sehinggalah sampai ke gua bagaimana cara rasulullah itu melangkah daripada satu lubang yang kecil masuk ke dalam kuasa bersama dengan sahabat yang digelar oleh rasul itu hasil dan sekali itu rasulullah dia sedap bersembunyi daripada dikejar oleh kaum musyrikin iaitu Abu Jahal dan Abu Lahab dan kita lihat bagaimana keadaan Tersada Rasulullah itu dalam kepenatan Dan ia baring di pangkuan Abu Bakar Al-Siddiq Maka Rasulullah itu sedang berbaring di pangkuan Abu Bakar Al-Siddiq Maka Abu Bakar Al-Siddiq itu Tersada itu sedang dia Abu Bakar telah memantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu lena lena disebabkan kepanasan maka terkala itu kesehatan maka datang seekor kala dan kira sedang menggigit bahawa sayyidina Abu Bakar al-Siddiq maka bagaimana kasihnya Abu Bakar al-Siddiq itu saya dengarkan Al-Fatihah asyik tidak goyang walaupun sedikit. Karena ditakuti akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari pada tidurnya dan jaga sehingga kan menitis mata air mata sehingga Abu Bakar kepikinan. Maka sekali itu bangun muncul. Rasulullah bangun dan Rasulullah berjaga daripada lelaki. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa tak kau menitiskan air mata sehingga jatuh ke pipi? Maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, maka kaki aku tergigit, digigit oleh seekor kala lentik. Dan pada awalnya aku tahan dengan desa Sehingga aku tidak dapat menahan kesakitan itu Ya Rasulullah Sehinggakan semua air mata itu Dan aku memohon ampun mu Ya Rasulullah Karena aku telah jatuhkan kau dari satu ledau Sehinggalah kau terbangun daripada tidur Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar kenapa engkau tidak menggerakkan aku? Maka Abu Bakar berkata, aku tidak mahu mengganggu akan keselesaan kau di dalam lena. Aku tidak mahu mengganggu kau, wahai Rasulullah. Aku tidak mahu melecutkan kau daripada lena. Dan seboleh boleh aku mahu engkau lena. Sehingga kau dapat istirahat kepada maka ketika itu bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah telah memberikan membacakan doa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu sembuh apa yang ada di kaki Abu Bakar As-Siddiq maka kita lihat kaki Abu Bakar kita lihat kaki Abu Bakar sehingga kaki yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa في دورها يأتي منها المرفح لماذا المرفح إليه سؤال سؤال سؤال زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلي أدنى مؤذننا ما تحب بعد بلاد الرفاح سوف تطرق المشارات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم Masa Rasulullah telah mendengar tapak kaki Bilal bin Rabah Berjalan di dalam syurga pada hari bin Rabah pada waktu itu Belum menjadi tukar adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tapak kaki Rasulullah Tapak kaki Bilal bin telah tersesat sesuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetangga ayat di ya Rasulullah. Maka jalan berbapak ini menjadi muadzin akan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana saksi Nabi Bilal. Bilal berbapak Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak melaukan azab. Maka sahabat bertanya sehingga pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab maka Umar meminta bila berwafat supaya melaukan azab. Maka Bilal berkata kepada Umar Jangan Umar Jangan kau paksa aku Untuk melakukan azab Maka Umar bertanya kepada Bilal Berapa wahai Bilal Kenapa kau tidak mahu menjadi muhasib Dan kau tidak mahu melakukan azab Maka Bilal menyatakan kepada Sina Umar Wahai Umar jika aku melakukan dan azab maka aku merasakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup sekali ini kata dia terlapa maka jika aku melakukan dan azab aku merasakan bahawa Rasulullah itu hadir bersama-sama dengan aku maka jika aku melakukan dan azab kata dia terlapa أكون من أسرار المعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدرى بالتفسير فأدرى بالتفسير ما رأيت إلى أولي من الناس قال قال أذن سعد ثابت وهي عمر بن الخطاب ما كان يتفسر أولي عمر يتفسر أولي سيدنا عمر بن الخطاب وهي بلال أقرأه كفاية أنت فأنا أريد أن أكون سعد فكان سامي صبر فأدوى بسيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك محمد فدح فيه وحي إلى الرقاء فبقاف لحظنا معليكا أكل ساعة ساعة سامي بصابة أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلى الرقاء tetapi antara bilal berapa ini dengan bilangan air mata bilal berapa Kerana bila yang terbapa Ketala dia melakukan Azad ini Maka dia merasakan bahawa Rasulullah SAW hadir pada itu pada, Hadir pada saat itu dan ketika Maka muslimin dan muslimat yang kekasih dia Maka berbeza dengan kita sendiri Kita sendiri kita tahu keluarga Rasul ini sejak tahun. Tetapi kita tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kelahirannya sejak tahun tetapi Tuhan dan kita tidak pernah jumpa. Kita jarak kuburnya sejak tahun tetapi Tuhan kuburnya kita tidak pernah dengar. Dan kita tidak ada rasa nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keinginan pada hati ini untuk bertemu dan bertemu dan bertemu serta berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita merasakan bahawa perkara itu tidak penting dalam setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dikatakan akidah yang bapak. Kita menangkapkan kalau kita dengan palat yang banyak, berikan yang banyak kepada Allah, maka aku boleh masuk ke Allah dengan amal aku ini. Aku boleh masuk ke Allah dengan amalan yang telah aku lakukan ini. Tanpa kita berjalan memohon syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap diri kita. Sama ada kita ataupun istri anak-anak kita maka kita tidak boleh lari daripada kita merayu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal waktu. Setiap individu semua orang besok di awal waktu maka semua orang akan meronta dan memohon serta merayu kepada Rasulullah ya Rasulullah syafaat dan Ya Rasulullah syafaat dan Ya Rasulullah syafaat jalakan. Maka apa yang kita khawatirkan? Kita takut tentang itu wahai Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mahu memalingkan wajahnya kepada kita. Suatu kita memohon syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeritan kita Rasulullah tidak mahu dengar. Jeritan dan rayuan kita tidak mahu mendengar oleh Rasulullah itu sendiri sewaktu kita diawal masyarakat. Maka ini yang kita risaukan. Dan inilah yang kita rasa usaha dan kita rasa risau. Sebab itu ada janji Rasulullah SAW sebagai peruntuk setiap saya pada malam Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang melihat akan sekali hidup atau selepas wafat. Lestari wajib syafaat kuri pada pasal. Maka kita tidak ada peluang untuk melihat Rasulullah surat dia tidur kerana Rasulullah telah wafat tetapi Rasulullah masih memberi kita peluang untuk bertemu dengan dia melalui rupiah iaitu dengan jalan mimpi maka kita janganlah tinggalkan peluang itu dan janganlah kita tidak mahu mengambil peluang itu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita bertemu dengannya, memanggil kita bertemu dengannya, yaitu yang dinamakan maut itu sendiri. Maka kita kena berazam. Jangan setiap tahun kita sambut malam Rasul. Tetapi hati ini tidak ada langsung satu azam dan keinginan. Untuk kita jumpa Rasulullah. Kenapa hati ini tidak ada keinginan itu? Maka saya selalu berpikirkan diri saya Kenapa hati ini tak terima nak jumpa aku? Kenapa hati ini tak rasa nak jumpa aku? Apakah kita ini kebal? Apakah kita ini kuat? Apakah kita ini ahli jannah? Yang selalu disebut oleh ulama Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah Jadi muslimin dan muslimat yang dalam masyarakat oleh Allah Maka mohonlah dengan ya Allah Mohonlah dengan Allah supaya dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana permohonannya seorang anak yang lapar kepada mak? Anak ini lagi dia tak dapat susu, dia akan lesak juga. Dia akan lesak susu ke mak. Dia akan sebut perkara yang sama. Mak, saya nak susu. Mak, saya nak susu. Mak, saya nak susu. Mak saya nak susu Maka sahaja mak dia memberikan dia susu Bagi nak sekejap Maka minta Seumpama mistaknya seorang anak kecil kepada ibu. Mudah-mudahan Dengan berkat mereka Rasul Kulal Rabiul Awal ini Maka Allah Ta'ala Berikan kita bertemu dengan Rasulullah SAW Jika kita dapat melihat Rasulullah SAW dan saya wajah ini kita tidak akan lupa sehingga kata ayat kita insyaAllah jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan sesuatu pada malam ini dan saya memohon ampun dan maaf dan saya juga memohon ampun dan maaf kepada berbahagia waktu saya waktu tak ada di Allah dan juga kepada pelanggu kita dalam pasir mudah-mudahan dengan doa mereka ini kita dapat Kerajaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana rata itu waktu itu adalah rata Allah dan Rasul Rata guru pada seorang murid adalah rata Allah dan Rasul Rata seorang suami kepada suci adalah rata Allah dan Rasul Maka jadi rata Allah Janganlah kita berjalan dalam keadaan zat Kita berjalan dalam keadaan zat Kita berjalan dalam keadaan zat Kita lupa kita itu siapa kita lupa kedudukan kita Jika kita seorang anak Jangan lupa kedudukan dia sebagai seorang anak Maka kena saling berdoa dua ribu bapa Jika kita ini seorang murid Jangan kita lupa kita ini seorang murid Maka saling berdoa kedua guru Agar sekalian masyarakat Kalau kita ini seorang suami atau seorang isteri jika kita seorang isteri jangan lupa tempat kita sebagai seorang isteri Maka kami yang berada daripada seorang suami maka ia akan mendapat rasa Allah dan rasa Rasul macam mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah kita semua dalam kasih sayang Allah kita semua dalam kasih sayang Rasulullah SAW ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah wa akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Sallallahu pernah wajib masuk. Jadi yang kita adakan. Walaupun kita dapat masuk, tidak lepas daripada mengurusikan Rasul dan Masya. Seperti ada azam untuk bertawab dari Rasul dan sebab nanti masyarakat sahibu kamalah dapatlah orang-orang yang bersobat itu seperti orang-orang yang tidak berdosa kanak-kanaklah kalau tidak dibuku tidak dibuka langsung catatan yang dicatatkan kita amal-amal jahat yang ya, dibuka dibentang dibapar oleh mereka ialah amal-amal yang baik pernah nabi. Pada satu ketika dia terlalu buat kereta Waktu dia mengembalai kambing itu Maka dia nampak di bawah bukit itu ada kumpulan Yang berkekuan oleh Umum Jalim Sebab itu Umum Jalim ialah Dari kalangan orang yang berkekuan Menjadi ketua makhluk neraka Sebab dia adalah seorang perempuan yang mengecuali Perkara-perkara lawa perkara-perkara maksiat ribulah, ribulah dan pesta-pesta pada zaman jahil jadi Nabi nampak di bawah itu pada pesta kalau sekarang gerak beri, besar bersetan lejun jemuk jatak jemuk hantar siap tak siap kalau sekarang itu dia apa pula itu dia Nabi pun turun meninggalkan sampingnya. Di mana Nabi memberikan diri? Kambing pun ada. Bukan Nabi pun kambing. Banyak orang berada kambing. Kambing tak ikut dia. Dia ikut kambing. Kambing tak semayang. Dia tak semayang. Kambing tak semayang. Dia tak semayang. Dia pula dari kambing. Kalau muda tak apa Kami tu Tak tua kambing, macam kami Tak kualian juga Kerana tiap-tiap Nabi Manasa Bekas tapak kami Itu muda Maka kami Cuma lagi Dapat dalam makan itu Belum sampai ke bawah Nabi Manasa Terima kasih. Kita dah Belum ada sengaja Jangan tu Dekat dua puluh orang Dua puluh orang Dia nak katakan Orang tu takut Pasal kita ramai Dua puluh Kalau mulut kita Mulut kita Mulut bila dia bangun daripada tidur, dia pasti pesan yang satu. Ada lakukan sahaja. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah nak dapat itu Kita dapat itu alhamdulillah. Kita dapat itu. Tapi kita Menerangkan Allah cukup kaya mana. Kaya mana? Kaya juga tak Ah, dia tidur kalau dia Allah Ta'ala. Dia tak ada macam ni, tak ada punya ada. Sebab dibuka jalan oleh Allah Ta'ala. Anggam dia. Tapi tentang kebalikan, tentang kekuasaan, nampak sangat yang kita ni tutup ni. Sang baru mengaji Masih pun Kita dah tidur dia. Buka, buka, Buka, buka. Orang habis mengaji, satu ha. Orang yang habis mengaji, Assalamualaikum. Atau rumah, atau mana Kita sendiri. Menerangkan kita. Jalan-jalan kebajikan untuk kita di situ. Jalan-jalan kejahatan untuk kita di dalam jalan Kita di masalah. Kita satu. Kita awas dia. Lalu kita adalah orang-orang yang sudah tidak di luar keridhaan Allah lagi. Benda-benda yang Allah Taala itu dia tidak usah itu. Benda-benda yang Allah marah Allah mereka kita Allah usah itu sudah baik. Jadi ini yang muslimat. Saya terangkan dulu ada beberapa orang yang menjadi ketua masuk neraka tanpa dengan nama sehingga mana kamu tidak ikut orang-orang yang bernama terbaca diri. Takut-takut ha, ya. kita mengaji pun ikut orang ni. Kita jadi tuan guru pun ikut orang ni. Ha, kita takut ya, Sebab orang ni sudah betul-betul kita tinggal merasa oleh Allah. satu alir neraka itu yang pertama iblis. Iblis ini namanya cukup mulia. Ada dia di langit-langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga cukup cantik nama. Saji, Roke, Ase, macam-macam nama yang baik. Sebab dia beribadah kepada Allah 120 tahun dan pada waktu itu dia menjadi sesuatu pada para malaikat. Tapi akhirnya masuk enggak. Yang pertama, apa sifat dia yang membawa dia masuk lagi? Pertama, Allah. Dengan berita Allah itu enggan. Dengan berita orang, Tuhan. Dua, Akabur. Wasat Zara. Sombong. Mencam-mencam dia lebih bagus dari badanan kadar Langsung kita pun Tolong aku lagi Aku dah kuat Aku dah kuat Aku dah hebat Jadi tolong Apa juga yang ada di tempat sombong Akan menjadi kapil Masa kebara Masa menjadi Ia Orang-orang sekarang, orang Islam yang dikasih Kerana Kerana tak tahu Saya ingin kita beritahu Masa tak boleh derhaka ya? dengan Allah berani derhaka dengan orang tak berani derhaka kira macam ini juga ya? uh, orang tak berani derhaka dengan dosa tapi dengan derhaka dengan Allah berani ya? berani buat dia juga dengan dosa itu derhaka dengan Allah tidak sopan Sejak tu nenek dia memerintah sampai dia menjadi pemerintah tidak dijalankan hukum hukum untuk nenek dia tidak saya dah cerita habis Pasal ketua ini dah saya Wahai tuan-tuan datang lain Ya Tuan-tuan akan lagi Yang kedua siapa Yang kedua siapa Yang tergantung beraya Saya nak dengar Sampai Hari bulan lepas Bulan lepas pula anak muda saya eh, bukan Ustaz Muhammad Nurul Kami dan memulakan masjid dengan menyampaikan kesunatnya yang berbunyi kalau tak membayar apa gunanya dulu anak saya waktu saya tengah masyur waktu saya tengah hebat ya. kalau saya ceramah itu paling kurang 20 ribu orang 20 ah, ribu Hendra Askar SD ya, datang setelah Pertama enam belas Tak tahu lah dia nak tembak apa panjang dari selamat tu SD Kuli eh, Juga Pak Askar Pertama enam belas Itu yang berlatih anak beritahu Muhammad Nahar Ya, saya saya tak kenal dia pun tak kenal saya tapi dia datang memberikan pertemuan saya juga lepas dan anak dari saya saya dan cucu saya kita jadi kalau itu satu keluarga anak-anak akan memberikan drama pertemuan mudah-mudahan tuan-tuan pun berpikir-pikir untuk menjadikan keluarga satu adik usaha yang semuanya kita berjuang dalam hal agama tidak sebagaimana mana lain. Si tadi di bawah Allah kata kami berjuang wajib kami bertawul. Semua Allah oleh apa? Dari yang kita kita sekarang menyembah Allah mendekati Allah tawul berjuang. Ini satu ibadah yang Allah tidak semua lagi. Sebab uh, Allah yang terapan itu ialah orang mati dan yang berusaha jelas tetapi tidak setuju tahu kita bukan jelas kita bukan jelas kita bukan jelas tetapi ada ciri-ciri macam Alhamdulillah diri kita Guru-guru nikah Guru-guru mengaji Guru-guru mengajar Dalam hari itu Dalam masjidnya tak boleh Masjidnya ada Saya terangkan dulu Yang kita akan kita masuk Satu iman. Iman saja tak Dua Islam. Islam saja tak Tiga Tauhid. Tauhid saja tak Empat Mahalifat. Jadi kalau kita simpul empat-empat perkara ini dalam diri kita, berarti kita ada dan boleh pada dia dia pun tak boleh berkembang Tapi tak boleh berkembang Tak dapat Satu Iman Al-Fat Iman yang berdama orang yang beriman Tapi tak sama Maka itu Tak boleh berkembang Mana dia Iman al Iman yang digambarkan oleh Allah kepada Nabi kalau itu nanti Pasal orang tersebut Tak betul Haa Mana boleh ikut tak Kalau dia bapa boleh Kalau dia pemimpin boleh Sebab ini nanti berjaya Kerana iman yang ini Iman terhad Dia berjaya pemimpin ya. Bukan macam pemimpin yang ada ya. Dia memimpin pun tak berjaya dia dipimpin tidak mahu kami ingin kita maju ke dalam air di mana eh? dia memimpin untuk kami ya. dia dipimpin tidak sebelum dipimpin dengan Malaysia tapi dia tidak berjaya gambar sekadar sekadar kenapa imannya tidak lama Pemimpin yang ada sekarang, saya di Malaysia, di Indonesia, di Masjid, di mana-mana. Dia dapat iman. Satu, tahu ini kata tak kepada dia hari nazar kerana Muhammad itu nama itu adalah nama itu Rasul ya Kalbi, kalbi itu macam itu Kita mulut cakap Tapi kalbi tak ada Macam kita kata lah Jangan kita kata ya saya tak tahu apa. I think I love you very Dalam hati memang, memang makhluk betul. Hanya kalau kita tak berikut dia, lama kita berindu. Kata kalau kita berikut itu, berindu itu akan berindu. Hati nak berindu diri dia. kalau dah saya dulu semati, siapa nak tahu? Tapi itu sama-sama ini, sama-sama mati, siapa nak tahu? Itu orang itu. Ini ada apa lagi? Ah, saya kan tidak keluar, aku tidak sampai kepada dulu semati. Mati saya lah, mati saya lah. Yang lain dulu, cuma mati dulu. Kalau malu duduk, nampu orang macam apa? Tanya, bukan apa-apa lagi. Saya tanya, apa nama kamu? Jadi, kenapa dengan itu? Boleh ada tahu di kalau di dalam dulu kata saya itu, apa yang dimaksud? Perbuatan memang tidak seperti tetapi mana Allah kenapa kita Saya saya Dalam hati Tak saya Lebih sayang dalam buah dunia Dunia dia tu Pukul tiga pagi Kita boleh bangun Sedikit Bukan satu pokok jatuh Sedikit Kita boleh bangun Kalau kita tak bangun pulang dari dia baik aku bawa pasal dunia pasal Allah pukul tiga boleh tak ada ya, boleh ini menerangkan hati tak cinta perbuatan tidak menunjukkan cinta jadi orang-orang yang iman berhak macam tu dulu tadi kata saya kaya malah kau ada yang Tiga, satu Satu Allah Satu, aku sayang Dari sana Bayangkan Padahal air satu Bukan tiga Bukan tiga Dia lebih sayang Tak sama Dari sana Kata sisi air tak Maya Maya Maya Tak sayang lagi Tak ya. Itu kalau orang rumah Dah cakap Haa Haa Nah, ini kita nak saya ke nak rumah. Tuhan, kau jangan. Kerana tidak sampai kondisi. Bila tidak sampai kondisi, tidak nampak pada diri. Jadi nanti imannya tauhid, kondisi, yang dikatakan kalau kita belajar tentang iman ayan sampai kepada iman ayan sampai kepada iman akhirah sampai kepada iman kamil nah, ha, kalau kita belajar tapi ya. ini kerana apa? nampak jelas tahu ini kalau kita orang tahu ini ha. saya ikhlas tidak semayang ini Dulu tak dapat. Saya tidak. Sampai saya ini ini tidak nampak yang dia sebalik. Tidak sampai kalau kondisi ini tidak dapat iman hak. Tak dapat iman hak, tak dapat ular. Itu yang nampak saya tidak dapat ular. Tak jalan hukum juga. Tak jalan hukum juga. Namun tidak dapat ular. Tapi hukum juga tak jalan. Namun sekolah hukum juga tapi tak nampak pun ahli agama. Ha. Ustaz yang datang tu pun pakai tapi lain Bukan saja Ustaz yang nak ngajar Sudah menulis pulang-pulang tu Itu pun pakai tapi lain Bukan pakai dia Bukan tu orang-orang tu belajar ni Sampai boleh itu menangkap orang pakai dia Orang pakai tapi lain Tak nampak Ini dia problem. Ada pula pulih yang mengambil apa ni, sedang sedang pulih tak tahu, senang berapa pulih ke tak boleh kita tidur ke, kalau kita larang ke kita tak, dia tak tahu dan itu dia nak tak boleh pakai sempat ni kau goblok tadi tu, dia nak pakai sempat tak bila masuk, pakai topik ke dalam Ini yang mencari Islam Walaupun kita tekan Sebut kepada Nabi Tapi dulu hari itu pergi Ada lagi Iaitu bermin Jadi ini Mimpi, mimpi, mimpi, mimpi Kita tengok nanti Apa satu kelejar Saya kalau berdua lah Pasti makan satu kelejar Maka kita tak boleh terima sampai sekarang tak mimpi sebab saya cerita kalau saya mimpi boleh jadi tak mimpi cerita saya ni boleh jadi tak mimpi orang tak mimpi orang yang berguna tak mimpi dapatkan dulu kau ni kalau mimpi saya mimpi Let's take a little bit. الحمد لله ورسوله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء Rapat para babat mengamalkan perasaan setiap hari. Lalu tidak ada rumah. Tidak ada rumah dapat tahu ini kalau ini teh. Dua muak makan berbentuk lima internal malam yang mana tidak yang kita imani itu kan memang betul. Sementara kita mengimani Tuhan. Tuhan ialah yang sesel. Ha. Zat, sifat dan perbuatan. Tak ada macam orang kafir. Orang kafir tidak beriman. Tuhan Bapa Allah. Tuhan anak nabi isteri. Tuhan isteri. Itu dia. Tak betul, Tuhan bagi kami lah. Itu orang betul, orang sakit itu tak betul. Si yang sekarang kita tak betul, sebab itu orang sakit. Nah, ha, orang tak betul, orang tak betul, orang sakit. Tuhannya tidak maaf-maaf. Ada tak Tuhan, ada bapa, ada anak, ada isteri kepada bapa dia? Itu yang kita sekarang mulai dalam mirip macam orang-orang kafir. -orang kepada yang ada bapa, ada anak, ada isteri, dah yang kita takut. Yang tak ada mak, tak ada anak, tak ada bapa, tak ada isteri, tak takut. Itu memang berlalu di Semua takut. Ketua umumnya takut, ketua hakim takut, ketua berlaku takut, ketua berlaku, ketua berlaku, dengan yang ada anak, ada isteri. Tapi mama tak takut. Kami lihat ada, kami lihat ada, kami lihat ada, kami lihat ada, kami lihat ada, kami lihat ada, Yahudi ada Nasarai Kenapa dia tidak takut? Nanti kata ini semua ada anak Ada diri, ada bapa Berbilang-bilang Bisa Tuhan Sebab Tuhan tidak lemah Kalau berbilang-bilang lemah Nabi dapat Iman yang khas Dan semua makhluk iman di dalam Bisa tak makhluk Senayan memang dalam hati siapa? Itu tentu Allah Allah. Yang asal adalah yang asal itu, yang asal yang lain Tuhan sebab itu kita dengan Allah tersebut. Jadi takut dengan berhala. Mana kita takut? Allah Allah berhala. Dalam hati, dalam mulut Allah. Dalam hati, Allah Allah berhala. Berani masuk ke habis. Kau di bawah ini. Berani. Belum berani pun ya. Anak. Anak-anak pun ya. Itu yang nanti Ibrahim pecahkan saya. Sebab dia tidak takut. Kita boleh bila hanya nanti mengenal kita. Sebab itu orang berani. barang yang halus berani. Ada senar lima, berhari macam tu. Ha? <laughs> Ada yang ini apa kurang ni? Tidak muafakat lima indah Allah yang pada kodi. Di mulut muafakat Tuhan Allah. Dan kafe pun ada Tuhan Allah. Tetapi dalam hati dia tidak bersemangat. Pada perbuatan dia, dia berjumpa dengan Allah. Tidak berjumpa itu tidak ada tanya orang putri tidak terjual di mana kenapa tak jalan dari mana kami tak takutlah dalam hati kepada Allah kenapa itu belum sampai kepada ada sikap keinginan banyak yang tidak muhafakot dalam hati banyak yang tidak muhafakot ada dari luar semua baik-baik من الأنفاق تتلع علينا ولم ينحكي البيت ولم ينحكي في رفضك فالأنفاق تتلع علينا فأيكو رفضك كمان آمين بالله والأول والآخر والشاهد والميت وهو بكل شيء فما المتبع كلمة هو جمع تعالى ومحيرا هذا الذي يجب أن يحكي pada anggota sopan kepada yang lain. Dua-dua lembar. Bukan dengar. Bila dalam tubuh tak boleh jawab Tuhan itu Allah. Sebab imannya tidak mengakasat imannya. Ya. Kalau saya cerita, kita tak boleh tangkap. Hati kita. Mereka yang boleh tangkap, orang hati kita. Ini yang saya cakap dasarnya. Dasarnya. Dasarnya. Dasarnya. Dasarnya. berdua tak ada macam kita ni besar. Cuba tuan-tuan tengok pokok tak besar, itu dadar. Pokok berapa, buah berapa, makan, berapa, jauh berapa, kredit berapa, semua berapa. Semua berapa, berapa, berapa, berapa. Dan tak berdua. Orang kita ada sebelah dia tu, ada pokok berapa tu, pisang. Dia tak ada macam pisang. Dia tak macam pula. Kita tak? sebelah tu tak berdua. Zat macam zat Macam zat Macam zat ya. Haa Itu Belum Berubah Haa Kemarin apa kamu ni Lam ya, Tapi itu Ekonomi Mendidik anak Ya Dan ekonomi Dan juga Semua dah Berubah Berubah Kenapa? Bila ada ada maksudnya ada tak? Ada Islam, ada Wahab, ada separuh lagu, ada sedikit lagu, ada banyak lagu. Maka nak bersihkan lagu-lagu ini, nak buang, nak hapus. Tiga lah. Haram, maksudnya surat tulis, walau walu, al-hariru, al-hariru, al-hariru, bahawa itu dikaitkan dari sini. Apa yang boleh dengan Islam? Sebab kajatah berubah-ubah dari Islam tidak kafir tidak global maksudnya berubah-ubah. Empat secara kuli kuli itu menyeluruh bukan juzi macam kita mengimani racun sedikit pun bahaya banyak pun bahaya separuh pun bahaya ada juzi apa kecil apa itu yang bahagia. Sebabnya ah, banyak orang percaya diri. Islam itu dipercaya percaya diri. Kebahagiaan. Sebab itu kita juga Islam kebahagiaan. Semayang, waktu yang itu. hadiah dia. Besok nak berpolitik, nak memerintah negara, nak cari diri, jaga berani itu Islam. Sebab diri. Yang Allah Ta'ala kata Tuh, ini pun nak nimbak. Watak, turun nak nimbak. Kamu beriman, separuh kami kafir dengan Islam. Tak dapat di mana hak, tak dapat di mana hak, tak dapat agam. Ah, ha, ya. Yang kelima, dia tu semata-mata takdir. Dia beriman kepada Islam, bukan takdir, bukan itu itu. Dia beriman kepada Allah, bukan takdir, bukan itu itu. Ramai orang tidak ikut. Hanya percaya Allah pandai, Baik Allah Ta'ala boleh ikut anda Pada wujudnya Ini Pada wujudnya Pada wujudnya Pada Sampai agama yang dibawanya Tidak muafafat di mana dia buat Agama yang muafafat Ialah Islam ini, Tetapi jauh-jauh ibu bawa Islam agak Islam hadari Islam hadari tidak memakar Ah, ha, yang kita tak boleh Topsen lagi Tak boleh calon dia lagi Sebab terang-terang Agama yang dibawa dari daripada Bukan muafakat Lima ilah ya. Muafakat lima ilah Tawud ha, Barang yang pada ini Saya tak Saya macam <laughs> Tapi semua orang dia tak boleh. Percaya? Apa saya? Dia tak tahu. Macam mana kamu tahu Allah ada? Bapak cakap macam <laughs> tu. Misal cakap macam tu. Lalu dia cakap macam tu. Saya percaya lah. Tuhan tu tak dikati. Tak dapat dimasak. Dan itu kita hidup beri hukum. Sampai lembu kita itu. Ha, sampai kambing kita itu sampai eh? bahkan lagi nunggu pukul dua saat dia. Ha, jadi kita tanya dengan bukan tak makan lagi nunggu darah tinggi. Darah tinggi tak lagi makan lagi nunggu. Semua tu pun tak ada darah tinggi. Ada kena jumpa. Dia tu. Kalau itu, kita saja nak dikatakan, bukan hanya nak Al-Quran Al-Quran Kekuatan yang ada pada satu benda Itu yang kita hmm. Kita bukan macam tu lah. ha, Allah bagi kafir Dalam bahagian Allah bagi kafir ya. ha. Yang bagi kafir Kita pegang Yang bagi kafir dalam sendiri itu naik Dari ilmu Kekuatan yang bagi kafir itu Allah Jadi Allah pula Berlian-lian sifat satu sifat pada zat dia satu sifat pada ilmu jadi berbilang-bilang sifat berbilang-bilang sifat mustahil tentu ada zat satu satu sifat pada zat Allah satu sifat pada ilmu dia dikemakan dari ilmu secara kemungkinan itu kegunaan orang kandilah orang yang terdiri yang sesuai oleh yang lain yaitu Allah tidak memberi bekas yang memberi bekas ialah hamba tetapi kekuatan yang bagi ialah hamba dan kita akan Jadi, jadi itu membuatkan kita darah tinggi naik tetapi kekuatan itu bukan kekuatan lembu kekuatan yang diberi oleh Allah kepada kita ada masalah Malam ini tak ada apa-apa lagi. Malam ini makan ini. Ada orang berarti makan ini tu. Serang orang. Darah ini. Makan dia. Makan dia. Makan dia. Apa tadi? Dia memberi sebab. Darah ini. Darah ini. Aku suka negara yang sebab itu. Janganlah banyak sama. Nabi Lala makan banyak-banyak. Kerana makan Bukanlah apa yang punya penyusuan Satu sarangnya Maka Nabi pun makan itu Makan daging itu Makan daging itu Ada pun dia berkata ini Itu jadi yang Makan sekali Yang kita kena Lagi Lagi dia ada orang semasa-masa ilmu Ini tuan-tuan dulu Ustaz-ustaz Bapak cuai Haa Orang bagi dia <laughs> eh, Saya pun bagi dia Saya pun tak maaf Saya pun saya putih Tetapi dia kata apa Saya tak dulu Itu dia tak tahu Tapi Mana-mana Tak apa-apa Dan dia nanti Saya pun nanti Dia nanti Tuan Din Mursyid tu tahu tu Haa Yang dia buat tu salah Menjalankan hidup kasih Menjalankan hidup manusia Dia tahu Jadi tahu Dengan dia tinggal itu Dia tidak dapat dimanfaat Tidak dapat dimanfaat Yang akhir tiada tercampur dengan yang tadi yang disebutkan itu semata-mata yang hak. Kalau Tuhan, Allah. Kalau agama, Islam. Tak bisa mencampur. Islam yang dikasih. Islam yang dikasih. Cuma Islam tak dapat dalam. Ada masalah-masalah, ada masalah-masalah. ada orang ambil ke, ke mahkamah mahkamah ambil mahkamah pas ada tak? Orang pas tu ada mahkamah ambil ada mahkamah ada kenapa boleh ulama tidak ada mahkamah ada ada mahkamah tu mahkamah syarat tidak berfungsi contoh orang punya kerjaan mahkamah syarat tak ambil tahu pun mahkamah hewan yang ambil tahu Haram Tak pakai sebab Denda Dua Tidak pula kau duduk tu Cuman dia jaga Haa ah, Cuman dia Dia tidak Tutup Kepada Mereka Haa ah. Nak bayar apa Nak masuk kakak Nak masuk kakak Haa ah, Orang tak datang Aku ini? saya lima puluh, baik saya lima puluh. Hmm juga polo kita apa? Ah, tu. Saya panas bagi kata-kata eh, yang memberi semangat saya dan berhubung dengan eh, kapi dan boleh itu kapi itu boleh jadi kapi sebab menghina dia menghina dia akhirnya pun kapi hati mati kalau dia tak sembah. Tapi dia tak faham ini agama dia tak belajar. Apa dia yang juga agama dia ada agama yang agama dia ada di Jadi muslim dan muslimat ada semua orang untuk dapat tujuh yang dapat kembali manfaat dengan membersihkan itu saja yang kita al-haq tauhid al-haq ma'rifah al-haq dari dalam sebab tauhid ini pun kenali juga tauhid berdunia tauhid berdunia tauhid asma buat sifat kita tak tahu diri berdunia buat berdunia buat asma buat sifat buat sebab itu datang yang kita dapat selamanya kita berdunia dengan kita berdunia